za vlastito ozdravljenje od bolesti. Započni znakom križa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Neka sa mnom bude tvoja milost Gospodine Isuse Kriste. Tvoja ljubav, Bože Oče, i Tvoje vodstvo, Duše Sveti. Nakana Vječni Oče, prikazujem Ti žrtvu Tvog preljubljenog Sina, gospodina našega Isusa Krista, za otkupljenje od moje bolesti. Zahvaljujem ti, gospodine, za dar života. Ti si me zamislio i stvorio čudesno, na svoju sliku i priliku. Stvorio si me da živim vječno. Dajući mi priliku da ovozemaljskim životom odredim kakva će vječnost biti za mene. U dubini duše utisnuo si mi ljubav, spremnu na žrtvu, spremnu na opraštanje, blagoslivljanje i zahvaljivanje. Spremnu na davanje i pomaganje. utisnuo si mi ljubav koju u punini mogu iskusiti i živjeti jedino u tebi. Ti si me, Oče nebeski, u sakramentu krštenja s bezgraničnom ljubavlju prihvatio i priznao svojom posinjenom kćeri. Hvala ti, Bože moj, što si ti izabrao vrijeme i mjesto mog rođenja. Hvala ti što si mi ti izabrao obitelj u kojoj sam se rodila. Sjeti se svakog člana obitelji pojedinačno. Hvala ti za svaku osobu koja mi je u životu bila važna. Sjeti se nekih. Hvala ti, gospodine, za one koji su mi bili uzor vjere u tebe. Za one koji su me poučavali i govorili mi o tebi. Sjeti se nekih. Hvala ti što me potičeš da te tražim i nalazim. U molitvi, u svetom pismu, u sakramentima, u nadahnutim knjigama, u bližnjima, potrebnima, Tvoga milosrđa. Hvala ti, spasitelju moj, što si spreman uključiti se u svaku životnu situaciju koju te pozovem s pouzdanjem u tvoju dobrotu. Pozovi ga sada svojim riječima u svoju životnu situaciju. Znam, gospodine, da se bez tebe, bez tvog oproštenja, ne mogu spasiti. Zato ti Hvala, Oče, što si dao svog jedinorođenog Sina, Isusa Krista, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne. Već da ima život vječni. Hvala ti, Isuse, što si umjesto mene platio kaznu za moje grijehe i za moje opačine. Hvala ti što, trpeći i umirući na križu, želiš uzeti na sebe i moje boli. i moja poniženja i moju povrijeđenost i moje strahove. Hvala ti što na svoj križ želiš ponijeti i moje bolesti. što i mene želiš svojim ranama iscijeliti. Hvala ti, gospodine, za tvoju neizmjernu ljubav prema prezrenima, odbačenima, bolesnima, i svim drugim patnicima. Hvala ti Bože naš za tvoju očinsku ljubav koju imaš prema nama, raskajanim grešnicima. Hvala ti gospodine što ti po čudu po sakramentu Euharistije mogu predati svoju bolest, da je poneseš na križ i da me svojim ranama iscijeliš. Hvala ti što u Euharistiji dolaziš k meni i ulaziš u mene kao pravi Bog i pravi čovjek. sa svojom božanskom i ljudskom ljubavlju. Kako bih i ja, poput bolesnika, patnika i grešnika iz Evanđelja, mogla doći k tebi. Kako bih ti mogla predati svoju bolest i mogla primiti tvoju milost otkupljenja. ostani nekoliko trenutaka u zahvaljivanju za dar Euharistije. Hvala ti, gospodine, za sve one koji se brinu za nas, bolesnike. Hvala ti za liječnike medicinske sestre. Njegovatelje. I za sve one koji se trude pronaći nove ljekove. Hvala ti za one koji za nas mole. koji nam svjedoče svoju vjeru i koji za nas prikazuju razne žrtve. Posebno ti zahvaljujem za one koji se brinu za mene osobno. Sjeti se onih koji se brinu za tebe i zahvali za svakoga od njih. Hvala ti, oče ljubljeni, što si poslao svog anđela da mi služi, da mi u svemu pomaže kako bih mogla baštiniti spasenje. Zahvali svojem anđelu svim srcem. Hvala ti za pomoć svetaca koji rado odgovaraju na molitve koje im upućujemo. zahvali svakome svecu kome si se molila i kome se i dalje moliš. Najviše ti zahvaljujem za pomoć i zagovor tvoje i moje majke, blažene djevice Marije. Izmoli barem jednu zdravo Mariju svim srcem i zahvali joj na svemu što je za tebe učinila do sada. Zdravo Mario, milosti puna. Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Hvala ti, nebeska majko, što si uz mene. Znam da si me zavoljela onog trenutka kad si gledala kako tvoj sin Isus na križu umire i za mene. Hvala ti jer znam da ćeš ti učiniti sve kako njegova žrtva ne bi bila za mene uzaludna. Sada ti, gospodine, donosim svoje pokajanje. Samo ti, gospodine, znaš koliko su moji grijesi i moje nepraštanje onima koji su me ranili doprinijeli da dođe do moje bolesti. Gospodine, samo ti znaš koliko sam ugrožavala svoje zdravlje neurednim i neodgovornim životom. sjeti se neumjerenosti i drugih grijeha protiv svojeg zdravlja. Oprosti mi. Samo ti, Isuse, znaš koliko sam ti bila nezahvalna. Za sve one dane u kojima sam imala blagoslov zdravlja. Oprosti mi, gospodine Isuse. Samo ti, oče sveti, znaš na koji sam način koristila zdravlje kad sam ga imala. Oprosti mi, gospodine Isuse. Samo ti znaš koliko sam puta sagriješila tako da sam propustila učiniti dobro. I tako što nisam izbjegla učiniti zlo. Sjeti se takvih grijeha. Oprosti mi, gospodine Isuse. Samo ti, Bože moj, znaš koliko sam puta povrijedila druge. Svjesno i nesvjesno. Koliko sam im boli nanijela. posebno najbližima. Sjeti se tih situacija i pokaj se. Oprosti mi, gospodine, i molim te da onima koje sam ranila podariš milost kako bi mi mogli oprostiti. Molim te da ih otkupiš od posljedica mojih grijeha da im iscijeliš rane, i svojim i mirom nadoknadiš za boli koje sam im prouzročila. Gospodine, samo ti znaš koliko sam puta propustila oprostiti onima koji su me povrijedili. Sjeti se onih kojima još uvijek nisi oprostila. Samo ti znaš koliko puta zbog povrijeđenosti i ponosa to nisam htjela ili nisam mogla učiniti. Oprosti mi što tada nisam dolazila k tebi. Kako bi mi tvoja milost pomogla oprostiti. Ti si nam, Isuse, obećao da ćeš nam oprostiti na jednak način na koji ćemo mi oprostiti onima koji su sagriješili protiv nas. Gospodine, zato sada s Tobom svim srcem želim oprostiti svima koji su sagriješili protiv mene. Želim oprostiti i zajedno s tobom sada opraštam onima za koje znam da su me povrijedili. ali i onima za koje ne znam da su sagriješili protiv mene. Gospodine, želim oprostiti. I tvojom milošću zaista opraštam onima kojima je žao i koji se kaju ali i onima koji se ne kaju i kojima nije žao što su me povrijedili. Opraštam i onima koji nisu bili svjesni da mi nanose bol. Bože moj, opraštam svima. Gospodine, opraštam jer ja često griješim. Jer ja želim da mi bude oprošteno. Gospodine, opraštam jer želim da moje srce bude čisto. Jer želim živjeti u tvom svetom miru. Jer želim živjeti u tvom dostojanstvu. Gospodine, opraštam svima, jer si nas ti stvorio s jednakom ljubavlju i čezneš da se svaki od nas grešnika obrati i živi. Isuse, vjerujem da ću puninu milosti opraštanje iskusiti u susretu s Tobom u Euharistiji. u susretu s tvojom ljubavlju kojom si nas ljubio viseći na križu. Hvala ti, moj Isuse, što si obećao da neću doći na sud ako ne sudim. da će mi biti oprošteno ako ja oprostim. Ti si, gospodine Isuse, došao odmoriti umorne i opterećene. Došao si iscijeliti slomljena srca došao si izliječiti svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Došao si otkupiti i osloboditi one koji muči đavao. Ti si, Isuse, isti jučer, danas i sutra. Ti, Isuse, i danas prolaziš zemljom čineći dobro. I zato su moje oči uprte u tebe. Gospodine, ti znaš kojim sam duševnim bolima svezana. Ti znaš koje mi boli donose nutarnji nemir. Ti znaš koje mi boli oduzimaju radost. Ti, gospodine, znaš koje me duševne boli čine ovako bolesnom. Otkupi me, gospodine. Iscijeli me. Izliječi me. Oslobodi me. Molim te, gospodine, otkupi me od strahova i tjeskobe. Molim te, spasitelju moj, otkupi me od depresije, samosažaljenja i samookrivljavanja. Molim te, gospodine, oprosti mi svaki i najmanji dodir s đavolskim. Sjeti se takvih grijeha i pokaj se svim srcem. Gospodine, Bože moj. Svjesna da se nalazim u Tvojoj prisutnosti, u Tvojoj potpunoj zaštiti, čitavim se svojim bićem odričem svakog djelovanja džavolskih sila i molim te da me svojom predragocjenom krvlju potpuno oslobodiš. Od svakog utjecaja gatanja, od svakog utjecaja čaranja, od svakog utjecaja bajanja, od svakog utjecaja vraćanja, od svakog utjecaja uroka, od svakog utjecaja proklinjanja. Odričem se, odričem se, odričem se, odričem se, odričem se. Odričem se. Odričem se. Isuse, molim te da od mene odagnaš svakog duha začetnika bolesti. I da mu zabraniš da se više vraća. Neka Tvoja krv, gospodine, opere moju savjest i moju dušu od svih nečistoća. Jer želim biti čista pred Tobom. Jer želim da Ti jedini budeš kralj mog srca. I cijelog mog života. Budi moj kralj, Isuse. Budi moj kralj. Budi moj kralj, Isuse. Budi moj kralj, budi moj kralj, Isuse. Gospodine Isuse Kriste, predajem ti svoju bolest. Predajem ti svoj život i molim te da uđeš u moje srce kao moj otkupitelj i spasitelj. Da uđeš u moj život kao liječnik moje duše i čitavog mog bića. neka bude tvoja volja.